Nadat Salomo die tempel in die paleis klaargebouw het, en ook al die ander dinge klaargemaak het wat hij wou doen, het die Heere weer aan Salomo verskyn soos hy by gewoon aan hom verskyn het. Die Heere het vir Salomo gesê, ek het gehoor toe jy tot my gebed het en gesbad het. Ek wei hier die tempel om aan my te beloord. Ek zal altijd daarvoor zorgen en daaraan denk. En jij, als jy heeltemaal recht lewe voor mij, soos jou pa David gelewe het, en jy doen alles wat ik voor jou sê, als jy doen wat ik wil hee en wat ik besluit, dan zal jou nageslag altijd koning wees oor Israël, Ik zal dit laat gebeur. Ek het voor jou pa David gesê, iemand uit jou nageslag zal altijd op die troon van Israël zitten, en dit zal so wees. Maar as jylle weggaan van mij, jylle en jylle kinders, en jylle is nie gehoorzaam aan die wette en geboeien wat ik voor jylle gegee het nie, as jylle ander goede gaan dien en jylle buig voor hulle, dan zal ik Israël wegvat uit die land wat ik vir hulle gegee het en ik zal jullie tempel laat verwoes, die tempel wat ik gewaai het om aan mij te beloord. Dan zal al die volken praat van die Israëlieten en hulle sal die Israëlieten spot. Hier die tempel sal een hoopklip beword. Elkeen wat hier voorbij gaan, sal skrik en vluit en vraag, hoe kom het die Heere dit gedoen met jullie land en met jullie tempel? Dan zal die mensen zeggen, Dit het gebeur omdat die Israëlieten die Heere geloos het, die God wat hulle voorvaders uit Egypte gebring het. Hulle het ander goede begin aanbid en hulle het voor die goede gebuig en hulle gedien. Dit is ook om die Heere al hierdie slechte dingen met hulle laat gebeur het, Salomo het twintig jaar lang gebouwd, en toen was die tempel in die paleis klaar. Koning Hiram van Tyrus het vir Salome die sederheid en sypresheid en goud gegee wat Salome wil om die tempel in die paleis te bouwen. Salome het daarna vir Hiram 20 stede in die land Galilea gegee. Hiram het gaan kyk naar die stede wat Salome vir hom gegee het, maar Hiram het niet van die stede gehou nie. Hy het gesê, my vriend, hoekom gee jy vir my hier die stede? Hulle beteken niks, die mensen noem daar die plek nou nog, niks verdland. land. Hiram het 120 talente geld vir die koning gestuur. Koning Salome het mense baie hard laat werk om die tempel in sy paleis te bouwen. Hij het ook die terras in die meer van Jerusalem in die stede Hazor, meegedoe en geser gebou. Salome het die stad geser gekry nadat die faroe, die koning van Egypte, die stad geser oorwin en verbrand het. Hy het die Kanaanite wat daar gewoon het, doodgemaak en toe het hy die stad vir sy dochter gegee wat met Salomo getrouwd was. Salomo het die stede geser en Bidgoron onderweer gebouw en ook die stede Baalat en Tamar in die woestijn, in die land Jeda. Hij het ook die stede gebouw waar hy sy goed gebere het in die stede waar sy oorlogkarre en sy rijperde was. Salomo het alles gebouw wat hij wou bou in Jerusalem en op die Libanonberg en in die hele land waar hij koning was. Daar was nog steden waar mensen gewoon het wat niet Israëlieten was nie. Dit was die steden waar die Amorite en Jetite en Veresite en Jewite en Jebusite gewoon het. Die Israëlieten kon hulle nie allemaal doodmaak nie, en Salomo het hulle kinders wat oorgeblij het, laat kom om vir hom te wer, hulle het altijd sy slawe geblij. Maar Salomo het gesê die Israëlieten mag niet slawe word nie, hulle was die manne wat oorlog moes maak en wat die koning moes oppassen. Hulle was sy ambtenare en officieren en die hoofde van die soldaten op die oorlogkarre en perde. Daar was 550 mannen wat moes kyk dat Salomo'se werkers goed werk. Salome het die terras gebouw nadat die faroese dochter uit die Davidstad getrek het na die huis wat Salomo vir haar gebouw het. Hy het driemaal elke jaar brandoffers en eteoffers gebring op die altaar wat hij vir die Heere gebouw het en hy het weer ook offers gebrand vir die Heere. Dit was nadat hy die tempel klaargebou het. Koning Salomo het skepe laat bou in Eshon gebeur. Dit was bij die stad Elot langs die strand bij die reed Sedert, in die land Edom. Hieraan het matrusse gestuur wat die Sedert goed geken het. Hulle was saam met die matrusse van Salomo op die skepe. Hulle het naar die land offer gegaan en hulle het vir koning Salomo 420 talente gebring.